Це погана музика у святині Золотої Сієфни. І, схиливши голову перед Мирославою, сховав меч у піхви і вийшов. За ласку царівни, легенький східний вітрець, ніс на своєму м'якенькому крилі хвилю пахощів. Вони плили, наче із кадильниць, які стоять у боках престолу імператора, і нагадують усім, що вони не у звичайній хаті а у святині, у церкві, де пробуває єдиний заступник Христа на землі, цар Ромеїв. Вони плили з ковхіди, з надглибокого ріону, з розкішних садів лазійки, із цвітників Сезаму і Синопу, з фігових гаїв Нікеї, з надозер Бітинії та з її буйних лісів. Короткі низькі хвилі лукомор'я тихо плескали об скелясті береги Гелеспонту, пливучи за течією на захід, туди, де у кривавій заграві за скелями сесту, рожеве світло обливало пустий скелястий берег Херсонесу, який відбивався під буйною рослинністю вкритого азійського узбережжя. Все було тихе, спокійне, наче півсонне, скелі й вода дихали рослинними пахощами. Біля устя почався рух довгим рядом, Стояли тут чималі темні човни з носами, подібними до страховинних пащ казкових звірів. По боках виднілись два ряди круглих щитів, з поміж яких виступали довгі важкі весла. Посередині підіймалися невисока щогла із звиненим вітрилом. З лавок, яких у човнах було поверх двадцяти, підіймалися високі струнки постаті мужів. Мало не у всіх були на головах кінчасті шоломи, у декого навіть із крилами, але без наличників. Так як крижані гори окружають самітній фьорд, так обсіли варяги берег та чорні човни. Тіні ночі, які звільно опускалися на них, ставали для них якби дібраним тлом. Мовчали варяги, доки не докинено знову дров на вигорілі ватри, а у роги не поплив темний важкий мед, аж тоді стали падати слова короткі, скрипітливі, незрозумілі для залюблених у повних гармонійних звуках еллінів. На кінці довгого ряду човнів, там, де під високою скелею стояло п'ять високих, але плитко будованих візантійських нав, чути було оклики веселої, виспаної та ситої гридні. Слов'янський говір лунав від сіля, а час від часу проривалися і грецькі оклики. На палубі найбільшої нави на вузькій лавці сиділи три мужі полковник варягів Ляйфр Ульфор Гоче, старий Скілос та одягнутий простим гридним Володимир. Перед ними стояв середнього росту худий чорнявий грек у заялозеній тоніці та короткій нагорці, видко якась особа. Одначе Скілос говорив із ним свобідно і незгордо, не додаючи собі поваги, видко знав його добре вже здавна. І не гадав я тебе тут стрінути, Анастасе, говорив Патрицій. Я здогадувався, що тебе або відіслали додому на Таврійський Херсон, або, відомо ж, покійна цариця Теофана вміла таке зробити незодним. Анастас перехрестився. Всевишній спас мене й мою сестру від нещастя, відповів, і ми осіли тут недалеко. Я ловлю рибу, торгую, чим попаде між сестом і обідом, то якось живемо. Бачу, Анастасе, сказав буцім то байдуже, що ти не тільки ловиш рибу, але й вістки. Багато дечого знаєш. Анастас усміхнувся. Світлий Патриці, Рибу ловлять не тільки у Лукомор'ї та Понті, але й на Русі, а навіть у архіпелазі. Коли хто постить, то чи ж не вільно йому знати, де купують м'ясо ті, хто не постять? Замудрі твої слова, Настасе. Якщо хочеш бути рибалкою, то не сперечайся з достойниками, а як ні, то скинь себе за ялозену туніку і кажи відверто, що гадаєш. Анастас похилився до колін старого. Я справді, тільки рибалка, але я бажаю послужити справі правовірних імператорів. Адже до Варди Фоки мені ще ближче, ніж до вас. Я міг би йому вказати дорогу до вас і вказати вам дорогу до нього не за гріш, ні за уряд, а з любові до божеського македонського роду. Рибалка поцілував кінці пальців князя і діткнув ним землі з недовір'ям приглядався до нього Скілос, а Володимир, зрозумів, що цей чоловік бажає в першій мірі зблизитися з ним. Тим часом Ляйфр розпитував грека про флот Варди Фоки, внука Никифора, що свого часу був тягнув Святослава в нещасний болгарський похід. Ми не поб'ємо бунтівників і не переможемо їх, доки не відженемо їх від моря, пояснював Скілосові. Вони мають зв'язок з морськими розбушаками Келикії та архіпелагу. Кораблі привозять їм добровольців звідусіль. Відкіля, ти знаєш те все? легковажно питав Скілос. Невже Варда Фока висповідався перед тобою? Рибалка гнівно стягнув брови і зробив рух.